อันนี้ก็ ใกล้จะได้กลับกันแล้วเนาะ นับวันจะกลับกันหรือยัง有些人也没在ใจกลับไปก่อนหรือเปล่า？是是不是想回国去了？ กลับไปบ่อยไหมกลับไปเมืองจีนบ่อยไหมเคยจะเออก็不会常常回中国啦ใจนี่มันเร็วมากนะมันไปไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินเลยนะซึ่งเอ่哎非常回去非常的快啊心回去了也不用浪费钱去买机票 ต่ร่างกายเราจะต้องเสียนะเสียเวลาเดินทาง เสียนะเงินหลายอย่างถึงจะไปได้นะ但是身体呢，它这个浪费时间也浪费钱，要去买机票才能飞行。เราไม่ห้ามมันนะเพราะว่ามันเคยชิน มันคุ้นเคยกับที่บ้านที่เมืองที่ใครก็แล้วแต่เนาะมันเคยชินมันก็ไปเนาะแต่ไปแล้วนะ ราต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้เนาะเราไม่ตอ่อยู่ในสิ่งที่กับเอ่อ家人在一起跟我们在中国啊เอ่อ在城市啊习惯了那个地方所以心他也习惯了会常常回去嗯没关系回去了再回来就好แต่ก่อนนั้นเรียกว่าบ้านของเรา คืออะไร คือห้องนอนคือที่ที่เรามีครอบครัว อันนั้นคือเราเรียกว่าบ้าน以前呢我们哎那个家呢就说那个哎房子是我们的家那个家庭啊那个一家子在一起啊家人在一起啊说是我们的家嗯แต่ถ้าเราปฏิบัตินะ เข้าใจธรรมะ เราจะรู้เลยว่าบ้านที่แท้จริง คือที่ตรงไหน那如果我们来用功修行以后，真正有了观以后，我们就会知道，哎，什么是我们的家，真正的家在是怎么样的。ลองตอบหนยสิ บ้านของใจเราอยู่ที่ไหน我们新的家在哪里？知道吗？能不能回答？嗯 อย่างอี่กักายกับใจสองตรงด้านสติบางทีก็กายนอใช่ไหมที่จริงบ้านของใจก็คือร่างกายนี่แหละนะ其实我们新的家就是身就是我们新的家ใช่ไหมใช่ไหมเราไปอยู่ที่ไหนนี่ถ้าใจเราอยู่กับกายเนี่ย เหมือนเราอยู่ที่บ้านนะ 无论我们在哪里，如果我们的心在身上面，就像是在家里一样。ใช่ไหปที่ไหนเนี่ยมันก็มีกายกับใจนมันอยู่ด้วยกันเนาะ无论在哪里，身心都在一起。แต่ถ้าแบบกายเรานั่งอยู่ที่นี่ แต่ถ้าใจเรากลับมืองจีนแล้วนะใจเราไปอดีตไปอนาคตแล้วเนี่ยเรียกว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะหนีออกจากบ้าน 那如果我们坐在这里，然后我们的心回到中国去了，或者在去想过去未来的话，那么心它就离开了家了，不在家了。เอาให้มันหนีจากกันจริง ๆ ตอนไหน ตอนมันตายให้ให้มันหนีจากกันนะหนีจากกันกายกับใจมันหนีจากกันจริงๆก็ตอนมันตายนะ่ะ 死的时候，心就真正离开了身。ใช่ไหมเหมือนบ้านมันจะพังเราจะไปอยู่ในบ้านที่จะพังมันก็ไม่ได้นะก็ต้องทิ้งมันอืม就像家一样，我们想要在家不行了，就把它扔掉了。อันนี้ก็เหมือนกันนะ เราก็อาศัยกายเป็นเครื่องอยู่ในโลกนี้นะ我们在这个世界上面，我们被依靠这个身 อาศัยกายเป็นนอกจากเป็นเครื่องอยู่อาศัยกายเป็นเครื่องพัฒนาจิตนะ我们依靠这个身为自己的朋友，依靠这个身来诶使我们的心不断的诶向前走。ใช่ไหมเราอาศัยก เวลาเราทำอะไรนะหรือเอาเคล็ดลับง่ายๆนะสำหรับบางคนที่จับหลักรู้สึกตัวไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอ่า有些人呢哎他现在还没有哎还没能做到有觉知เช่นยกตัวอย่างนะทำเช่นเดินก็เพื่อเดิน 举个例子，就现在走的时候，他只是为了走而走。กินเพื่อกิน吃饭只是为了吃而吃。นอนก็เพื่อนอน睡觉只是为了睡而睡。เรียกว่าทำอะไรก็เพื่อสิ่งนั้นแหละ叫做 为哎做什么都是哎为什么就是为做什么事情都为世人做พลิกมือก็แค่เพื่อพลิกมือ做什么动作的时候也只是为了动而做พอเข้าใจไหม听明白吗我你的能听明白吗ถ้าเราทำเพื่อสิ่งนี้จริงเนี่ยมันก็จบทีละครั้งเราทำ ไม่ได้หวังว่า ยกมือเพื่อเอานิพพานแต่ก็ยกมือก็เพื่อรู้สึกในการยกมือจบ那如果我们在做手部动作的时候，仅仅只是知道说，哎，截肢，这样就结束了，它就在涅槃了。เดินก็เพื่อ เดินรู้สึกว่าเดิน เดินเพื่อการเดินจริงๆเนี่ยใจเราอยู่กับสิ่งนั้นนะใจเรา 如果我们走的话，走的时候呢，只是哎觉知有觉知有带着觉性走的话，走的时候这个时候就结束了，就就足够了。เรียกว่าทำอะไรนะอืมก็เพื่อการกระทำนั้นนั้นเนี่ยมันจบมันพอนะอ无论我们做什么都好，都是为了觉知、为了觉性而做，它就足够了，身心就不会分开了。เข้าใจไหมบางที เคยสังเกตตัวเองไหมบางทีเราทุกข์เนี่ยเช่นสมมติเราทำดี ไม่เห็นมีคนชม ไม่เห็นได้รางวัลจะไม่ไม่เห็นได้ดีกลับมาเลยเนี่ย มันทุกข์ใช่ไหมม有有没有自己没体会经验到啊？有时候我们做善事，做一些好事，我们的心里面就期待别人来赞叹我们。如果没有人来赞叹我们，说我们哎做的好漂亮的话，我们的心就很苦，一直都在期待。 หรือบางทีเราเห็นคนอื่นเขาทาไม่ดี ไม่เห็นเขาถูกลงโทษ ไม่เห็นเขาแบบล่มจมเลยอย่างนี้或者我们看到一些人做坏事、做恶、做恶的、造恶的时候，我们的心里面就会在想着，为什么这这这个人做了这么多恶，造了这么多恶业，没有报应？แต่ที่จริงนะถ้าเราเข้าใจธรรมะทำดีก็ดี ก็จบที่ตรงทำดีอะ那如果我们我们真正诶认识法、了解法的话，我们就会知道，诶做善的仅仅只是做善，做完以后就结束了，就把它放下了。ไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้ดีหรือเปล่าทำดีเนี่ย เราเราดีละพอละ不用去想我做了以后要得到什么回报做了就就结束了做了以后就放下จิตที่วาง มันสบายใช่ไหมอืมจิตที่อยากจิตที่คาดหวังเนี่ย มันเป็นทุกข์นะ้如果我们的心有欲望、有不正确的期待的时候，那么我们就会很苦。ดังนั้นเนาะลองวันนี้ตั้งใจยกมือ ก็เพื่อการยกมือ แต่ไม่ใช่ว่าคิดว่าเรากรางยกมือนะก็แค่รู้ ว่ายกมือก็จบนะ我们今天来尝试一下做什么动作只是觉知只是知道而已但是不要落在思维里面去想知道这样他就你只要觉知他就结束了เดินก็แค่รู้ว่าเดินทีละก้าวจบนะ进行的时候，走的时候，知道自己在走，一步一步的知道，一步一步的觉知。กินก็เพื่อกินนะไม่ใช่กินเพื่อ อิ่มไม่ใช่กินเพื่อสนุกสนาน กินก็เพื่อการกินเฉยๆ吃饭呢，只是为了节制而已，不是为了哎过得口或者要把自己的肚子哎没要吃饱了，要带着节制，带着节制。อ่านะรวันนี้นะอืม เต็มที่นะเต็มที่ไม่ต้อง ไม่ต้องมีรัะฆังรวมอะไร ก็มีรวมแค่ตอนฉันเพลนอ่าก็พอนะ ตสิบเอ็ดโมงก็รวมฉันเพนแต่ฉันเช้าเสร็จก็ทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จก็แยกย้ายปฏิบัติเลย今天呢就不用在这里诶共修，就大家诶去把自己的事情做好以后，就去用功，各自去用功，到中午午饭的时候再到来。ฉันเพนเสร็จก็เหมือนกันอ่าเสร็จธุระส่วนตัวเสร็จอ่าหาที่ปฏิบัติของเราเลยนะหา ปีกวิเวกสักหน่อยก็ดีนะแต่忘了以后也是同样的，把自己的事情做好以后，就各自去找地方用功去。嗯，หรือที่จริงก็อยาก อยากให้พวกเราทำนะแต่ก็ไม่ แต่ถ้าพวกเราไม่ทำก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะทุกข์เพราะว่าความอยากจะเป็นทุกข์แต่อยากด้วยความปรารถนาดีนะอยากให้ลองลองดูว่าวันนี้ ลองเก็บอารมณ์นะ ไม่พูดลองดูสิแต่อันนี้ปรารถนาอยากให้เราลองทำนะแต่พวกเราจะทำหรือเปล่าไม่รู้今天呢，就想大家呢，用这指引一天，哎希望大家就是自己可以去尝试一下，今天指引一天是怎么样的效果。哎，但是呢，不知道大家能不能自己克制自己，不要说话。ไม่ไม่ใช่บอกพวกเราต้องไม่พูดตลอดชีวิตนะเอาเอาแค่วันหนึ่งลองดูสิเป็นยังไง 要一天，尝试一下，试试一下，只要一天就看一下就过了。ถ้าจำเป็นอลองใช้ภาษาใบ้อย่างที่ครูบาหนุ่มพูดนะกับหลวงพ่อตู้นะคุยกันไม่รู้เรื่องใช้ใจใช้ภาษาใบ้เอาถ้า如果真正要需要的话就像那个哎这和尚说龙与龙跟佛法是一样的哎在心地上面来交流 有需要的话，就在心上面去交流。ทำเป็น เหมือนคุยกันไม่ได้อ้าเออเอาหัวหกกัน ใช้ภาษาอะไรอ่ะ如果会的话，会会利用心的话，那么就像在聊在说话一样的。ลองดูนะมันจะได้เห็นใจที่มันดูซิใจมันจะรู้สึกอย่างไร เวลามันไม่ได้พูด 当身体不舒服的时候，看一看，好好的看一下我们的心你是怎么样的。อันนี้ก็เป็นความปรารถนานะอยากให้พวกเราได้เห็นนะแต่ก็แล้วแต่พวกเราจะทำหรือเปล่าอืม今天呢就请大家来这样做来这一但不知道不知道你们做不做โอเคเนาะโอเคมั้ เห็นไหมโอเค อ่ารับพร